Hoy me levanté pensando en lo que fuimos, en cómo gritabas mi nombre la última vez que lo hicimos. Pero un día escogiste otro camino. Y olvidaste tu piel que se quedó aquí al lado mío. Quiero otra vez. hace tiempo que no te veía. Te buscaba, pero no.